tractatus decimus item alius de collectis apostolici traditiones dilectissimi instituta servantes pastorali vos solicitudine cohortamur ud diem quem illi ad impiorum superstitione purgatum misericordiae operibus consecrarunt devotione religiosae consuetudines celebremus ostendentes apud nos auctoritatem patrum vivere eorumque doctrinam in nostra obedientia permanere quoniam sancta tante constitutiones utilitas non praeterito tantum tempori sed etiam nostrae prospexit aetati ut quod illis ad destructionem profuit vanitatum hoc novis proficeret ad incrementa virtutum quid autem tam aptum fidei quid tam conveniens pietati quam agentium iuvare pauperiem infirmorum curam recipere fraternis necessitatibus subvenire et conditiones propriae in aliorum labore meminisem in quo opere quantum quis possit quantum quae non possit solus veratiter ille discernet, qui novit quid quibusque contulerit non solum menem spiritualis opes et dona celestia deo donante capiuntur Silentiam terrene et corporee facultates ex ipsius largitate proveniunt. Ut merito rationem eorum quasi turus sit, quae non magis possidenda tradidit, quam dispensanda comisit. Muneribus igitur Dei, iuste et sapienter utendum est, ne materia operis boni fiat causa peccati nam divitiae quod ad ipsa species earum atque substantias pertinet bone sunt et humanae societati plurimum pro sunt cum a benevolis habentur et largis nec illas aut luxuriosus prodigit aut avarus abstrudit ut tam periant male condite quam incipienter expense quam vis autem laudabile sit in temperantiam fugere et turpium voluptatum damnavitare multique magnifici facultates suas de dignentur oculere et in copia affluentes vivem atque sordentem horeant parcitatem non est tamen talium aut felix abundantia aut probanda frugalitas si ipsis tantum proprie opes serviunt, si eorum bonis nulli juvantur pauperes, nulli foventur infirmi, si de magnarum abundantia facultatum non captivus redemptionem, non peregrinus, solatium non exo sentit auxilium huius modi divites gensiores omnibus sunt agenis perdunt enim illos reditus quos possent habere perpetuos et dum brevi nec semper libero incubant usui, nullo justitie cibo, nulla misericordie suavitate pascuntur. Foris splendidi intus obscuri, abundantes temporalium in opes eternorum quia ipsi anima suas fame afficiunt et nuditate de honestant qui de his quae terrenis horius commendarunt nihil tesaurus celestibus intulerunt sed forte sint aliqui divitum qui licet nullis largitionibus pauperes ecclesiae soleant adjuvare alia tamen dei mandata custodiunt et inter diversa fidei et probitatis merita et veniabiliter sibi estimant unam de virtutem verum hic tanta est ut sine illa cetere etiam si sint prodesse non possint quam vis enim quis fidelis sit et castus et sobrius et alius moribus ornatus insignibus si misericors tamen non est misericordiam non meritur aet enim dominus beati misericordes coniam ipsorum miserebitur deus cum autem veneret filius homines in majestate sua et sederet in trono gloriae suae et congregatis omnibus gentibus bonorum et malorum fuerit facta discretio in quo laudabuntur qui ad dexteram stabunt nisi in operibus benevolentiae et caritatis officiis quae Iesus Christus sibi impensa reputabit quoniam qui naturam hominis suam fecit in nullo se ab humana humilitate discrevit sinistris vero quid obitietur misi neglectus dilectionis duritia inhumanitatis et pauperibus misericordia denegnata quasi nec alias virtutes dexteri nec alias offensiones habian sinistri Sed illo magno sumoque judicio tanti estimabitur vel largitatis benignitas, vel tenacitatis impietas, ut pro plenitudine omnium virtutum et pro summa omnium commissorum et per unum bonum isti introducantur in regnum et per unum bonum et per unum malum illi in ignem mi aeternum nemo igitur dilectissimi de ullis sibi bone vite meritis blandiatur si illi de fuerint opera caritatis nec de sui corporis puritate securus sit, qui nulla elemosinarum purificatione mundatur, elemosine enim peccata delent, mortem perimunt, et paenam perpetui ignis extinguunt. Sed qui ab earum fructu fuerit vacuus erit ab indulgentia retribuentis alienus dicente salomone qui obturat aures ne audiat imbecilum et ipse invocabe dominum et non erit qui exaudiat eum unde et Tobias filium suum preceptis pietatis instruens ex substantia inquitua fac elemosinam et noli avertere faciem tuam abulo parpare ita fiat ut nec a te avertatur facies Dei. Heg virtus omnes facit utiles esse virtutes, quae ipsam quoque fidem ex qua justus vivit, et quae sine operibus mortua nominatur, sui ad mixtione vivivicat, quia sicut in fide est, operum ratio ita in operibus fidei fortitudo domergo tempus habemus sicut aed apostolos operemur quod bonum est ad omnes maxime autem ad domesticos fidei bonum autem facientes non deficiamus tempore enim suo metemus praesens itaque vita tempus est sationis et retributionis tempus est messis quando unus quisque seminum fructum secundum satione sue percipiet quantitatem de proventu autem istius segitis nemo faletur quia animorum ibi magis quam impendiorum mensura tax et tantum redent exigua de exiguis quantum magna de manis et ideo delectissimi satisfiat apostolicis institutis et quia die illo prima est futura collectio omnes vos devotioni voluntarie preparate ut unus quisque secundum sufficientiam suam habeat in sacratissima oblatione consortium exorabunt pro vobis et ipse erimosine et hi qui vestis muneribus iubabuntur ut ad omne opus bonum ii donei semper esse positis. In Christo Iesu Domino nostro, qui vivit et regnat per infinita saecula saeculorum. Amen.